Салаватот, селамот, мирот и спасот нека биде на нашиот пегамбер Мухаммед саллаллаху алейхи ва селлам. Негова негови сахаби и следбеници на суннетот до судниот ден. Денеска ние знаеме во каква ситуација се наоѓа умметот. Денеска ние сме свесни секој за себе во каква ситуација се наоѓаме ние. Треба да престанеме да ги нападвиме другите за нашите неуспеси. Треба да престанеме да ги нападвиме на другите за нашата ситуација во која се наоѓаме секој поединачно и целиот умет. Треба да знаеме дека све што се случува во оваа дујна комплетно и кај нас како поединци е поради нас. Поради нашите гревови. Поради нашата непослушност на Аллах Желешану. Аллах Желешану во Куран вели ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس – ليذوقوا بعد ال... ليذوقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون الله جل شانه вели се појави неред неред во копно и во вода поради теа што го сработаe рацете на луѓето поради мене и тебе се појави неред се појави голем неред и во вода и во копно поради нашите гравови, поради тоа што ја и ти секој дневно го работаме. пахум баде лези амилу. И Аллах Желешану велит и е, ќе му дајме казна на ними. Овој фесат ќе бит казна за ними за еден мал дел што тие го сработаа. Улема вели му фестира, ако Аллах Желешану не казни за сите наши грави, нема да остане ништо живо во дујна. Нема да остане ни еден од нас. Али Аллах Желешану вели, че ги казниме малку за тоа што го сработаја нивните раци, леаллахум јарджиун, може би че се поправат, може би че се вратат. И за тоа нешто, ја и ти, брате мој, немој да ја бараме вината во други. Немој да ги обвинвиме другите за нашата ситуација, за мојата состојба во која сум ја. Немој да ги обвинвиме другите за нашите неуспеси, зашто проблемот е ке мене и ке тебе. Проблемот е во тоа што го работаме 24 сати ја и ти. Проблемот е во тоа што не му сме послушни на Аллах Желешану и за тоа се наоѓаме во ваква состојба. За тоа денеска дујна и умет се наоѓа во ваква ситуација. Затоа се појави нере, пропаст во дујна, во копно и во вода. Поради нашите гревови, поради нашата состојба, поради тоа што го работаме ја и ти, дејне и ноќе. Немој да се лутиш на непослушност на твој деца, твоја жена, твоја фамилија. На нивна непослушност. Теа е поради твој джуна, поради твој гревови. Тие не ти се послушни поради твоите гревови. Му фестири кажале исто ова феса, неред, исто важи ти за берикет. Нема да имат берикет. Гледаш дош, гледаш едно, гледаш јаме и не пиене, ама не, нема да беришет. Човекот работа дејна и ноќе 24 сати, немој да постигне, зашто нема беречет од тие джуна, од тие гравови, од таа непослушност моја и твоја спрема Аллах Желешану. Од теа моја и твоја неизвршвење на наредбите на Аллах Желешану се појави неред. Ја и ти имаме проблеми. Немаме успех во дујна никаков и во ахирен никаков. Немаме успех да ги одгоиме нашите деца. Немаме успех, немаме рахат, немаме мир во наши куќи, поради теја што го сработае нашите раци. И никого да не го обвинвиме, да се обвинвиме себе си, да се преиспитаме ја и ти, колку ја и ти во текот на еден ден и една ноќ му грешиме на Аллах Желешану. Колку ја и ти кршиме наредби на Аллах Желешану. Колку ја и ти правиме наредби на Аллах Желешану во текот на еден ден и една ноќ. Едно од теа грешење, едно од теа непослушност на Аллах Желешану, денеска во која се се наоѓаме ние, како муслимани, Исламскиот свет, целиот во сите држави, од исламски држави, од до наше место, во секо едно место, е на голема непослушност од робовите спрема Аллах Желешану е неизвршување на намаз. Денеска, кланавме сега јација, колку имаше во джамија, колку имат во улица. Ова е една од најголемите непослушности спрема Аллах Желешану. Ова е нешто кое човекот, вели пегамбер Селам, намазот е ступ на верата. Еден ступ. Кој го држите, држи верата. Кој го пушти, е пушти верата. Како сакаш ти, каква сакаш да биде ситуацијата, кога 70%, 80-90% едно место нема намаз? Колку ми е во наши места, во наши кујши, спрема наши фамилии, како е состојбата со намаз да видиме. Едно од наредбите на Аллах Джелешану. Аллах Джелешану вели, Ја ејуха ладина амену, ку анфусакум ва ахликум нара. Овие што верувате, спасете се од огнот, од джехеннемот, вие и вашето семејство. Ва насу вал хиджара негово гориво, негова нафта, гориво ќе биде луѓе и камења. Директна наредба имаме ја и ти од страна на Аллах Желешану, парво нешто да се спасиме себе си и наша фамилија. Али денеска е, немаме време за наша фамилија. Денеска е, имаме време за да седиме во чеджилница цел ден. Да трошиме време пред телевизор цел ден. Да трошиме време пред небитни работи многу, а да застанеме со наша породица, да ја поучиме во овој ден, да ја поучиме во намаз која ни е строга одредба и наредба на Аллах Желешано да се секираме за наша фамилија, за наши синови, черки, жени. Зошто за овие сме одговорни. Ку анфусакум ва ахликум нара, спасете се вие и ваша породица од огнот джехеннемски. А ние денеска наводно сакаме да го спасиме некој од други. Му зборвиме за намаз на некого а во наша куќа нема намаз. Ова е само лага. Ова е еден нифак, една дволичност од твоја страна. Ти му го посаквиш доброто на некој други, на твој деца и твоја жена, не му го посаквиш доброто. Колку си се потрудил ти во сабав кога станиш да ги разбудиш твој жени и деца? Или бегаш како крадец? Ги оставаш тие да горат во твоја куќа. Ова не е од суннет. Allah Đelešanu direktna naredba na pejgamber alaih salam i na vernici. Allah Đelešanu veli وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى Allah Đelešanu veli во ова ајет وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ И нареди му на семејството твое намаз. وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا И истрај во теа. А? Не реши му. Нареди му И истрај во теа. Ланес алука риска. И не барам од тебе да се ти обскрбиш. Не барам од тебе риск ти сам да најдеш. Нахну не рзукука. Ние сме тие што ти го даваме риско. Ние сме тие што тебе ти даваме риск. Вал акибату ли теква. И за ваквите крајот ќе биде добар. Али ми е денеска не се секираме дали во наша куќа Во наша фамилија секој еден има намаз. Секој еден ги познава прописите за тој намаз. Не се секираме. Се секираме за некој други. Али ова е голема грешка. Зашто прва одговорност сме мие. Втора одговорност е твоја фамилија. Треба да се грижиш и да се секираш нон-стоп за твоја фамилија дали е во намаз, дали греши према Аллах Джелешану, дали ги изврши наредбите на Аллах Джелешану. Се пренеси дека Пегамбер Селам често одеше ке Фатима ради Аллаху анха, негова черка и Али ради Аллаху анхум, да ги буди за ноќен намаз. После што, ова беше отидена кај Али да живееш, што беше мажена. Пегамбер Селам не престана да се секират дека неговата породица е номстоп во намаз. Колку мие се секираме дали во наша куќа има намаз, дали во наша куќа има дин. А наредба ни е на Аллах Желешану да му наредиме на наше семејство намаз и да истраиме во теја. Наредба, нареди му, не речи му. Нареди му. Потоа една голема грешка што ја правиме ние денес. Ние се упатуваме. Почнеме да учиме за дин, и забораваме наша породица. Учењето во дин, ти и твоја породица треба да видат паралелно, заедно да напредовате во дин. Како ти учиш нешто ново ден да му кажеш дома на твоја жена и на твои деца, што треба тие, какви обврски, какви наредби, какви забрани името страна на Аллах Желешану. Зошто? Затоа што понатака во животот ќе се сретнеш со големи проблеми. Кога ти ќе напредни со знаење со илм со ден тука, твоја фамилија ќе остане тука, ништо не зборуваш дома. Твои деца во далале, твоја жена ништо не знае твои деца од дин. И кога ти ќе сакаш да спроведиш некој сунне, некоја наредба од Аллах Желешану во твоја куќа, ќе се најш во прв судар со твоја жена и со твои деца. Тие нема да го разбере теа и ќе бидеш во судар со ними. Че се расправаш нон-стоп во твоја куќа, ќе имаш проблеми. Секогаш ќе имаш проблеми. Вака треба да ги решиме проблеми за да немаме во на проблеми. Треба заедно со наша фамилија да напредвиме во дин и да работаме во динов за да не касниме. Вака бее сахаби. Вака сахаби се трудее и работае со нивни фамилии, со нивни деца. И потоа од овие, од овие деца, динот се пренесе по целиот свет. Тие бее кои го пренесае динот, по цела дујна, зошто ти што мале го разбрае, го работае, гледае во нивна куќа дин. А не ми е денеска влегвиме во наша куќа и нема дин. Динот го оставаме надвор. Или влегвиме во джамија, кој излеземе од джамија друго. Не, не, еден муслиман, еден верник 24 сати треба да живеет ислам. 24 сати треба да имат врска со Аллах Желешану. 24 сати треба да ги следи наредбите на Аллах Желешану и да ги избегвит забраните на Аллах Желешану за да немат проблем, за да не се сретне двоимнина со тешки проблеми. Зашто денеска ние знаеме како наша младина, знаеме како наша генерација помлади кои треба да го преземет. Одговорноста за овој ден, да работат за овој ден, да се трудат за овој ден, секој еден да знае каква му е состојба во негова куќа, и во улица, и во школа. Ние знаеме колку наши деца познаваат имиња на сахаби. Колку наши деца знаат историја на Ислам. Деца од сахаби бе поинакви. Деца од сахаби го шире овај дин и ще многу мали. На многу мала возраст го помогве овај дин. Се е за овај дин. И за теја брајша да не биде тоа само зборување. Треба да почнеме да работаме Овај дин бара дело, не бара зборување. Колку сме зборувале само. Сме претерале о зборување. Зошто? Зашто динот останал само во наши јазици, не во наше срце и во наш живот сахаби, кога оде во некој нов град, да го пренесе овај дин, вика е само една реченица, куну мислуна. Бидите како нас, бидите како нас, гледајте не како работаме, каква комуникација имаме со луѓе, со комши, со трговија, со бизнес, бидите како нас. Така таа Малезија, Индонезија, себе тие трговци, муслимани од арапски полуостров што отидве, постана исламска држава. Постана и муслимани да имат во тоа место. Себе поеме трговци. Себе ахлако нивни. себе динот кој го живее, не го зборувае, го живее. А денеска е многу знаеме да зборуваме, али без ниедно дело. Ислам дин, Аллах Желешану бара дела. бара до нас да види како ми работаме. А ние денеска мислиме дека ако речиме само доволно е. Не, не, не. Е хасибен насо е јутре кој е кула амена, а хум ла јуфтенун. Аллах Желешану велит, зарем луѓето ќе бидат оставени да рече вервиме, а да нема да ги клајме во искушение, да нема да ги клајме во тест, да видиме кој од ними зборуваат вистина, а кој лажите. Ова за мене и за тебе доказ, Аллах знае. Али за мене и за тебе Аллах и ще во дуја ќе ни дај аргумент дека ние лажиме и зборуваме вистина. За теја браќа време е, време е ми е да почнеме да сватиме дека имаме обврска, да сватиме дека имаме одговорност. Парво спрема себе си, спрема наша фамилија, спрема овој дин, спрема сите муслимани, спрема целиот свет имаме обврска, одговорност. Ја и ти утре многу близко треба да излеземе пред Аллах Желешану и да даваме хесаб за наш живот. Со една случка на пегамбар Алейселам, еден дел од неговиот живот, едно патување што го направи пегамбар Исам, едно жртвовање. Ќе се потрудиме да вметниме многу работи во ова нешто, да кажиме теа време со денешно време да споредиме како пегамбар Исам негови сахаби се труделе за овај ден, како се жртвовале за овај ден, колку тие вложиле за овај ден, колку е денеска вложвиме за овој ден. Пегамбар Исам која почна негова објава во Мека, работаше некое време, немаше некој резултат, не му се одзви негов народ. Пегамбер Айселам патоваше до Таиф, едно место, едно предградие во Мека, околу 70 километри од Мека. Пегамбер Айселам замина во ова место со Зейт ибн Харит. Беше еден млад сахаб многу, 9-10 години, негде до 13 години некој, ани историчари велат дека имаше во ова време. Пегамбер Айселам Не можеше да прави више даме во мека кој избрка негов народ. Него сакаше го одбива ова даме. Како денеска се случуваат во многу места. Кога дојде нам нешто страно, нешто гарип, нешто чудно, што е ова сега, јани? Не беше ова вака. Се чуди народ, јани. Зошто ова вака? И се одбаци тоа, јани. И Пегамбар да се замина во тај, во ова место да прави даве да го пренесе збора на Аллах Желешану. Да го пренесе Куран и Сунет во ова место. Пегамбар е сега отиде во ова место. Парво нешто се стретна со големците од ова место. Кога му објасна кој е пегамбар Селам, дека е пегамбар од Аллах испратен со Куран, дека Аллах Желешану да го избра на него. Почна е тие да се исмејаве со него. Му рекве зарем немаше Аллах, твојот Аллах да пушти некој други. Ја ни поубав од тебе. Полишен, побогат од поубав фамилија. Како денеска ова слично. Некој брат борби за Исам, кој си ти бе, Ани? Не си богат, не си ова, ти си од ова, ти си од она. Дели? Ниско. Исто. Тога сега, денеска. Зашто немаше некој друг? Кој си ти паки? Види, така му веле на пекамбар и селам. Исто сунетула, исто на верниците, истите нешта му се повторбе. Му рекме на пекамбар и го исмејава е, немаше Аллах Желешану да пушти некој други, него тебе те пушти. Истото и денеска беже. Пегамбер Айселам рече, Вели, Ла фарку бейна арабион вела аджемијун илла бит теква. Нема разлика помеѓу араб и не араб, освен по теква, по богобојазност, по страф од Аллах. Нема никаква разлика. Бога сирома, од ова од онај, од ова породица, од ова кабиле, од ова нација, од она нација. Нема разлика ке Аллах никаква. Нема разлика. Освен има разлика кој колку се плашите од Аллах, кој колка богобојазност има ке Аллах Желешану. И да знаеме, ако сме навредени на овој начин, како го навреди на пегамбера на Исирам, да не се секираме на Аллах те избрал тебе за овој дин. Ти дал нешто што другите го немети, за теја те нападве тебе, немој да се секираш, иш. Потоа пегамбер Алейселам, кога не прима едаве, не заврши со толку ги собрае сите мали деца од тој град, од Таиф, ги собрае и почнае да фарле со камења на пегамбер Алесенам. Почнае да фарле со камења на пегамбер Алесенам. Го почнае да фарле со камења на пегамбер Алесенам, го раскарварие цело негово тело. Го раскарварие цело негово тело. Пегамбер Алесенам замина до едно место помеѓу Таиф и Мекка застана ова ноќ во ова место, да се одмори пегамбар Селам. Пред да дојде во ова место, пегамбар Селам застана под еден, еден дзид, една ограда од една бавча. Во ова газди бе Шејбе и Утбе ибн Рабија. Двајца од Куреш големци што бе големи душмани на пегамбар Селам. Има еден измешар, еден слуга, кој што служеше ке пегамбар ке овие двајца И му рекна ова однесе му една еден едно гројзе на пегамбер али селам. Дојде дојде овај Аддас се викаше ова момче ке пегамбер али селам. Му го даде ова гројзе на него. И пегамбер али селам кога зеде едно зрно и рече бисмилла. Бисмилла. Тоа ова дете што е овај збор рече. Рече ти кој си му рече пегамбер селам ја рече се викам Аддас. Од каде си? Рече он нева, Ова место во Ирак. Рече ти си не нева место на Юнус ибн Метта, мојот брат, повера, Юнус алейхи селам. Пејаме па сам знаеше дека Юнус алейхи селам е од ова место. Може ти си од ова место, каде знаеш рече ти за Јунус? Рече тој мој брат повера, тој беше пекамбер и ја пекамбер. Кога го слушна ова дете, го прегарна на пекамбер алейхи селам. И кога го вида овие двајца, Утбе и Рабија, и Шејбе, ибни Рабија. Му рекве, дојди ваму. Му рече на другиот види, Мухамед го расипа ова дете. Со едно го расипа ова дете. Дојде кај него рече, дојде кај нас, не мореше да го слушаш на овој. Не Немој да го слушаш на овој. Рече, твојата вера добра вера, остави овај, рече, син синот, татко, татко син. Овој немој да го слушаш. Како пример од денеска, Јане? Истава ова состојба се десви денеска. koga jedan vernik se upatiti. Trebi da znaj da ga Allah Želešanu veli Ja ejuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binebein fatabejenu en tusibu qavmen bi jehaletin fatusbihu nadimin ala ma fa'altum nadimin. Ако ви дојдвелит овие што верувате Аллах Желешану, ако ви дојде некој фасик, некој неверник, со некое кажување на нас, на вас, вие испитајте велит. Дали тоа вистина или не е вистина? Дали има теа или нема, дали држи место или не држи место. За да не му влезите во хак на некој, за да не го напамните на некој и потоа да се правите пишман за тоа што го направите. Али денеска муслимани, верници, станвито сабајле, парво нешто, земви новина да читат. И во новина што ќе најш, теа што куфар ќе го пишет. Дин душман ќе го пишет тие печатени електронски медиуми, све што пишат, и тој го земе парво нешто теја. Наместо парво нешто од Самалија да земат Куран да отвори, да чита, што Алла вели, тој ги земе овие зборови кои го нападат Ислам. Ислам за останата религија, Ислам ваква вера, Ислам варварска вера, муслимани нешинен, муслиманки вака, хиджапот вака, ова вака. И тој го земе тоа што му кажува некој дин душман. И после негов мозок ќе се испери ќе се направи тамо. Како му душмани. И тој после ќе биде против ислам. А не знае дека ислам е најнапредното нешто. Не знае дека ислам е призната вера кај Аллах Желешана. Не знае дека себеп ислам, себеп ислам ти е куфар на предове. А ја и ти сме заспани. Ислам е вред, ама ја и ти спиеме. Ја и ти не правиме хизмет за овој дин. Ја и ти го даваме лесно овај ден. Не ги проверви мојне напади кои што ден душма ни ги пред за тебе. И лесно твој мозок ќе се испери. И ти ќе видиш нивни, ја не измејчар, ќе работа жити против ислам, против муслимани, против верници. Затоа многу да видиме опрезни, како еве што го сврти на ова дете Абдас, му рекве твоја вера. Ани не немој да го слушаш него, така еве веле дека ислам назад, ислам муслимани назадени, не бе. Кога бе Севилја и Кордоба, еш, пред 600 години и појше. Имаше светло таму, електрична енергија. Кога Европа се гушеше во темница. Во ова место имаше водовод, канализација, кога Европа имаше колера и шуга. Али ние заспавме, али не го сакаме овој ден. Не сакаме да работаме за овој ден, Аллах Желешану ќе те понижи, јани ќе не понижи. Затоа треба да се вратиме на овој ден, да го земаме цврсто во наши животи овој ден, да не го даваме никако овој ден, зашто шетан и негови сојузници дејне и ноќе работат како ја и ти да го оставиме овој ден. Како ја и ти да го замрзиме овој ден, да не го сакаме овој ден. Дејне и ноќе. Треба да знаеме, иннаху лакум адувун мубин, шетан ни е јасен, отворен непријател на Дејне и ноќе 24 сати работат како да ни го трни вервењето, како да го извадите исламот ке мене и од ке тебе, како да го трните само твоја куќа. Со тие медиуми во твоја куќа, со тие телевизори, со теа што ти го пласираат, тој што сака да ти го уништи ислам и ти 24 сати го следиш на тој што сака да ти го уништи твој ислам. Брача, време да се опулиме, време да видиме дека ми имаме одговорност за овој ден, дека треба да преземаме обврска за овој ден. I ne ovo samo dovoljno, veli Allah Đelešanu, Wallahu yuridu a yetube alaikum. Allah saka da vi oprosti na vas. Wa yuridu alladhina yattabi'una shahawati an tamilu maylan azima. A ti je što gi sledet nivni strasti. Saka dvije da skršnite od pravata vistina. Saka dvije da zalutate vo golemo zalutvenje. Munafici. во оваа ај му фасири велат Елладина табиуна шехават, тие што ги следат нивни страсти, се тие монафици, кои дене и ноќе ќе дојде, ќе ти пред шубина ке тебе, ќе ти пред везвесина на тебе. Затоа ја и ти добро треба да го научиме во ислам. Да го учиме во ислам, обврска е на нас. Специјално тие основи, бази на ова ислам треба да ги знаеме добро со аргумент, со делил, со доказ, за да немој некој ваков мунафик да дој и лесно да ти го сврти твој ум, лесно да ти го промени твое мислење. Треба добро да го учиме овај ден, да губиме поише време за да го учиме овај ден, него да губиме време во некој други места, во некој трети места. После ова, Пегамбар Али Селам, Замине дојде во тоа место каде кажавме измеѓу Мека и Медина ова ноќ. Беше многу насекиран. Го е целиот на пегамбер алейхиссалам. Најсакано биде ги Аллах Желешан. Рахметен лил алемин. Милост за сите светови. Дојде Жибрил алейхиссалам со мелекот кој е задушен за бардата, за планините. Мрши рече, а Мухаммед, Джибрил алейхиссалам, нареди, ако сакаш, мелеков, да го здробите ова место, пај, да го здроби, да ги уништи тоа луѓе само една наредба и готово. Не, да сам преше доа за нив. Може би рече од нивни поколенија ќе излезат луѓе што ќе го обожаваат на Аллах сам. Каде ова е рахмет? Ова рахмет имаше да сам со куфар, овој го избирани, го направи карви. А ја и ти денеска немаме рахмет да седниме во стол, ја и ти заедно. Ако седниме 5 минути, ќе се скараме рухама убейнекум. Аллах вели, верниците тие се милостиви, е не спрема други. Милостиви. Милост. Треба да имаш милост спрема верниците. Аллах Желешану вака вели да бидат верниците. Потоа, во ова нош Аллах Желешану, кога инсан не примат, не сакат хидае, како што се случи денеска, не сакат, Аллах Желешану во ова нош му на пегамбар Айселам група на джинови. Ова е веродостојно предание, враче, ова не приказна ни. Ова е веродостојно предание јани. Му пушти джинови, пегаме сега му направи на овие джинови. Му учеше Сура Рахман и некој други ајати, овие джинови примае. И рекве, не сме слушнале ваков келам, ваков збор. джи, чуден. Упатуван на добро, упатуван на хидајет. е и пегамбер селам, потоа овие се растурие во нивни племиња да го пренесат овај хак. Мека не прима. Та не примат, Аллах му пушти джинови на пегамбар Исам да примат Исам. Ова е, јани ти ако сакаш, ќе, ќе бидеш и гаја. Ти треба има да сакаш, јани. Аллах Джелешану нема да промени состојба на еден народ, се додека тој не се промени. дека ти не почнеш во тебе да сакаш ова Ислам, нема да добиеш и даја. После ова, Пегамбар Али Селам, молесна, се израдува на ова примајне, на овие джинови. Потоа Пегамбар сам посака да се врати во Мека и да прави тавав околу Чаба, по захватлост на Аллах Джелешан. Али во Мека се спрема и да го убие на Пегамбар сам. Во Мека кофар сака да го уништи на Пегамбар сам. Исто како денеска на верници сака да ги уништи. Да му подметне тоа, да му подметне тона. Да му напред тоа, да му напред тоа. Ова е куфар забораја на Аллах. Ова е мунафици забораја на Аллах. Овде ќе застанеме. Овој ден е дојден да се живе во джемат, во земница. Овој ден не е дојден да се живее сам. Ја сам, сам ќе го живеа. Немој. Немој. Те било порано. Во време на Бену Израил имало луѓе абиди што преле и бадело са ума. Една куќарче мало и преле и баде тува 500 години. Овај не. Овој немој така Ислам. Ислам е пуштен да се живе во заедница, во джема. 90% од ибадетите не можеш да ги правиш сам. Треба джема. Зекат да дадеш, можеш сам. Треба да дадеш, ама некој треба да примат. Хаш, джема. И за многу други ибадети треба джема, треба заедница. Така е овој дин дојден во заедница. Зошто заедница? Секој инсан не е ист. Сите ние имаме мани, слабости. Секој има мана, слабост. Али мојата мана кај него е јако. Неговата мана кај мене е јакост. И ако работаме сите заедно, ако се потрудиме сите заедно, ќе бидеме успешни. Ако не, не. Вака са моје мани, слабости, недостатоци, ќе ги избегниме. Овие мани, слабости и недостатоци, ако работаме во джемат, ќе се избегне тие. Ако работаме како заедница. Зошто овој ден дошол да се работат како заедница. Муса алейхи салам. Му рече на Аллах Желешану во дуа. Ва ехи Харуну хуа афсаху минни лисанен ферсилху мај. Рече, ја Аллах, прати го ти мој брат Харун со мене, да ми помогне во ова, да бе, да ми помогне во ова моја работа, зошто тој има поречит јазик од мене. А? Поречит, тој ще зборуват од мене да го потврди тоа на моја едно, зашто е поречит од мене. Ова ке мене мана, манама, ке него не. А? Иса алейхи селам рече: "Мен ансари ил Аллах." Кој ќе ме помогне во име на Аллах? قال الحواريون نحن انصار الله И рекоа хаваријуните неговите другари, ние ќе те помогниме во име на Аллах. Ние ќе те помогниме во име на Аллах. Фаамена الطائفه من بني اسرائيل И поверува една група на бено Израил. поверува што му помагнаа на Иса алейхиселам во неговата работа. И денеска ние на овој начин треба да работаме да знаеме дека секој еден е вреден, да знаеме секој еден е корисен, да не ги фарламе лесно верниците, за нивни мани слабости, зашто ја и ти имаме многу мани и слабости. Треба да се испитаме ја и ти колку мани и слабости имаме само. Али ако работаме во джемаат, во заедница, во група, како, е, како едно тело, вели Пегамбар Селам, верниците се како едно тело. И треба така да видиме. Ако заболи еден орган, сите органи му се придружуваат со температура и со дремка. Така денеска ми ако осетиме нека некој брат има мака, има тегова треба да осетиме и ние таа мака и таа тегова Не дека ми го сакаме само со јазик, треба да го сакаме и со дело. Треба да го сакаме и со дело, да му помогнеме кога е тешко. И вака на овој начин само можеме да бидеме успешни ако работаме во група, во заедница. Ако работаме секој сам, нема да бидеме успешни. Ота пегамбер Алисалам го прати на Зейд Нехарид, да оди во Мека Темутим, ибн Аби. Ова беше еден куфар. Му побара пегамбер Селам заштита. Ова беше адет на арапи. Заштита дека влегви во Мека и тој ќе го заштити од куфар дека не сме да му брен ништо. И тој му, му е прифати ова барање на заштита и го заштити. Влезе пегамбер Селам во Мека. Мортим ибн Ади со негови синови се дека имаше над 10 синови. Ги зедве нивни сейф, нивни мачој и пегамбер Селам во средина и прешетава. Дојде Фираон на овај умет, Ебу Джехел, рече ја муатим дали прима ислам, не рече, али Мухаммед е во моја заштита. Рече чим е во твоја заштита, заштитен е тој. Вели пегамбер алейхиселам пред суден ден Аллах желешан овај ден ќе го поможи со фаджири, со расипници, развратници. Не сакаме ја и ти, Аллах желешан ќе го поможи со некој други. Да бидеме тие со кои Аллах ќе помогни овој ден. Да бидеме од тие кои го сакат овој ден, кои го бранат овој ден, кои се жртвуваат за овој ден, кои вложиле све за овој ден. И ще на работа на крај, да знаеме врача, кој како ќе живе, така и ќе се пресели, така и ќе биде проживен во суден ден. Така и ќе биде проживен во суден ден. Да се трудиме нон-стоп да се поправаме наши мани и слабости секој дневно да работаме на наши мани и слабости, да не работаме на маните и на слабостите на другите луѓе. Ако можеш да го да го упоменеш, да му кажеш добро, ама да работаш ни цел ден да копаш по авторитетот на брајчата твој, цел ден и ноќе тоа твоја задача да копаш по авторитетот ова грешка, не си задолжен за таа нешто. Ти треба да копаш и да работаш на твоите мани, слабости и пропусти. Зашто не се поправе лесно еве мани, слабости и пропусти ке нас. Треба да вложиме голем труд за да ги поправиме овие нешта. А да знаеме дека ако ги имаме, така ќе се преселиме и така ќе бидеме проживеани во суден ден. И ще една случка за ова дека како ќе живееме, така ќе бидеме умрени, така ќе бидеме проживеани. Ова се деси во Египет. Во едно место во време од джума намаз, оџата што беше во теа џамија не дојде, ани немаше, оп, закасна не, и нема време, оп, од, од од џума. Нема кој да излезе, ова жива случка е. Во ова место, во ова место, излезе еден стар човек, стар, многу стар. И му рекол ајде седи бе, немој да излегеш ти, и излезе тој, стар човек. 70 и нешто години, во худба. Ова го кажаше еден шеј и векаше худба од една минута. Се качил во худба. Му се захвалил на Аллах Желешану. Захвалност на Аллах Желешану. Салават на Пегамбар Айсалам и рекол, Исламот се темели на пет стубови шехаде ла илаха илала Мухаммад Расулла. Речите сите шехаде. Намаз. Кога слушните езан све во джамија, зека кој имат да плати пост, ова е најјакиот месец во годината, сите да го постите е хач, кој има можност некој и умират во сред хутба. Умират. После мало време, джена за ваму, таму го завршиле со овај, еден шейх се погодви во овај, ами тој што е кажи кисава шејх од Египет, е кажи кисава и вели Потоа ги прашав на луѓето што беше овој човек, ани. Ништо обичен човек, ани. Старче, обично не писмено, не знам да пише ни да чита. Ама не рекол, овој мора да има некое дело, големо дело за да умри, во гудба, за да умри, во даве за да умри, со говор на Аллах Желешану, со славење на Аллах Желешану. Му рекле, имаш една работа чудна кај него. Секое утро, цел негов живот, пред сабав излегвеше малку време, пола сат пред сабав, и одеше од улица во улица додека стасаше во мезџид и викаше Аллаху Акбар, станите и кланајте намаз. Станите и кланајте намаз. Рекол ова голема работа ми. Овај цел живот бил во даве, во повиквање Аллах Желешану му зеде негова душа, во повиквање во даве. Му зеде негова душа во худба. Како ќе живее човекот, така и ќе се пресели. И иша Аллах Желешану да направи, да видиме ојне кои ќе се преселат, како Аллах Желешану сака да- да бидеме од оние кои ќе бидат во дженнет, иншаллах да бидеме од оние кои ќе бидат блиски до пегамбер алейхиссалам и до другите дена. Субханакаллахумма бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, настагфирука ва натубу да биде задоволен иншаллах.